פרק ד' וישמעו צרי יהודה ובנימין כי בני הגולה בונים היכל לאדוני אלוהי ישראל. ויגשו אל זרובבל ואל ראשי האבות ויאמרו להם נבנה עמכם כי ככם נדרוש לאלוהיכם ולא אנחנו זובחים מימי אסר חדון מלך אשור המעלה אותנו פה ויאמר להם זרובבל, וישוע ושאר ראשי האבות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, כי אנחנו יחד נבנה לאדוני אלוהי ישראל, כאשר ציוונו המלך כורש, מלך פרס. ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה, ומבהלים אותם לבנות, וסוחרים עליהם יועצים, להפר עצתם כל ימי כורש מלך פרס, ועד מלכות דריווש מלך פרס. ובמלכות אחשורוש, בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. ובימי ארתח שסתה כתב בשלם מטרדת, טוב אל ושאר כנבטיו, על ארתח שסתה מלך פרס, וכתב הנשתבן כתוב ארמית ומתורגם ארמית. רחום בעלתאם ושמשי ספרה כתבו איגרה חדה על ירושלם לארתחשסת מלכה כנאמה. עדיין רחום בעל תאם, ושמשי ספרה, ושאר כנבת הון, דיניה ואפרסת חיה, תרפליה, אפרסיה, ארכביה, בבליה, שושם חיה, דהיה, עלמיה. ושאר אומיה דהגלי אסנפה רבה ויקירה והוטב הימו בקריידי שמרין, ושאר עבר נהרה וכענת. דנא פרשגן איגרתה די שלחו עלוהי על ארתחשסט מלכה עבדך אנש עבר נהרה וכענת. ידיע להווה למלכה דיהודיה די סליקו מן לבטח עלנה, עתו לירושלם, קרייתה מרדתה ובישתה בניין, ושוריה שכלילו ואושיה יחיתו. כען ידיע להווה למלכה, די הן קרייתה דך תתבנה, ושוריה ישתכללון, מנדה ולא, והלך לה ינתנון, ואפטוס מלחין תהמזק. כען כל כובל די מלח החלה, מלח נא וערוות מלכה, לה אריך לנה למחזה. על דנה שלחנה והודענה למלכה. די יבקר בספר דחרניה די אבהתך, ותשכח בספר דחרניה ותנדע דקרייתה, דח קריה מרדה, ומהנזקת מלכין ומדינן, ואשתדור עבדין בגבה מן יומת עלמה, על דנה קרייתה דח החרבת. מהודיעין אנחנה למלכה, דיהן קרייתה דח תתבנה, ושוריה ישתכללון, לכובל דנה חלק, בעבר נהרה, לה איתי לך. פתגמה שלך מלכה על רחום בעל תאם, ושמשי ספרה, ושאר כנבת הון, די יתבין בשם ריין, ושאר עבר נהרה, שלם וכעת. נשתבנה, די שלחתון עלינה, מפרש קרי קדמי, ומיני סמטיהם ובקרו, והשכחו דקרייתה, דך מן יומה עלמה, על מלכין מתנשאה, ומרד ואשתדור מתעבד בה. ומלכין תקיפין, הבוא על ירושלם, ושליטין בכל עבר נהרה, ומידה ולא, והלך מתייהב להון. כעם שימו תאם לבטלה גבריה אילך, וקרייתה דך לה תתבנה, עד מיני טעמה יתשם. וזהירין הבו שלו למעבד על דנה, למה יסגה. חבלה להנזקת מלחין, עדיין מן די פרשגן נשתבנה, די ארתחשסט, מלכה קרי, קודם רחום ושמשי, ספרה וכנבת הון אזלו, והבהילו לירושלם על יהודיה, ובטילו המו ואדרע וחיל. בדין בטלת עבידת בית אלה בירושלם, והבת בתלה עד שנתרתן למלכות דריווש, מלך פרס.